بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Əmmə bəd, əziz, möhtərəm, müsəlman qardaş obacılarım, hamın üçün Allahdan əmnəmanlıq, rəhmət, xeyir, bərəkət diləyərək deyirəm, əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Həmişəki kimi sizə Allahdan qorxmağa nəsiyyət edirəm. Keçən dərs mövzu bir hədisin ətrafında idi. Bu hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizi üç şeydən çəkindirir və bu üç şeydən ikisini izah etdim, dedikodu və çox sual vermək barədə hərtərəfli izah etdik. Qaldı üçüncüsü, malını əbəs yerə xərcləmək, israf etmək. Malı əbəs yerə yalnız o kimsələr xərcləyir ki, onlar avandırlar, qafildirlər, xəbərsizdirlər. Onlara elə gəlir ki, xərclədiklərində onlara, onlar üçün fayda var. Təəssüf ki, əksinə ziyana uğrayırlar. Buna bir çox şeyləri misal çəkmək olar. Lakin ən əsas insan orqanizminə xələl gətirən, pis təsir edən bir şey barəsində danışmaq istəyirəm. Bu da siqaretdir. Siqaret barəsində Allah və onun rəsulunun dediyi bizə kifayətdir. Bu iki mənbədən sizə gətirdiyim dəlillər sizə kifayət olmalıdır. Müsəlman, Allahdan qorxan müsəlman, Allahın və Peyğəmbərinin kəlamını eşidən kimi dərhal ona əməl etməlidir. Allah Taala bir neçə ayədə bizə bu mundar, irgənc əməlin insan üçün çox pis nəticə verəcəyi barədə xəbər verir. Ərəf surəsi 157-ci ayədə Allah Taala buyurur, İsa aleyhissalam barədə danışır. Hələ İsa aleyhissalam qövmünə deyir ki, ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث İsa aleyhissalam gəlir, qövmünə göndərilir ki, halal olan şeyləri onlar üçün seçib onlara buyursun və pis şeyləri onlara qadağan etsin, haram etsin. Pis, irgənc şeyləri onlara qadağan etsin. Və bu irgənc şeylər ümumi şəkildə deyilir və buna həmsinin siqareti də şamil etmək olar. Çünki təfsir alimləri bunu ona şamil edirlər. Həmçinin Bəqərə surəsi 195-ci ayə Allah Teala buyurur: "Və la tulqu bi aydikum ilə təhlükə." Öz əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. Əgər siqaret çəkən şəxs özü öz əlləri ilə pul verib o siqareti alır və özünü təhlükəyə atmırmı? Ağciyərlərini körlayır. Bəziləri xərçəng xəstəliyinə tutulur. Onun ölümünə səbəb olur. Sanki canına qəsd edir. Və başqa bir ayədə də Nisa surəsi 29-cu ayədə də Allah Taala buyurur ki: "Və la taqtulu anfusakum" öz nəfsinizi, öz zanınızı məhv etməyin. Siqaret çəkən şəxs canını məhv edir. Özü öz əli ilə, özünü təhlükəyə atmaqla canını məhv edir. Dördüncü, Bəqərə surəsi 219-cu ayə. Allah Taala peyğəmbərinə deyir ki: "Yəsəlunəkə anil xamri vel meysiri." səndən qumar və içki barəsində soruşurlar. Qul, de, fihimə ismun kəbirun və mənafiu linnəs və ismuhumə əkbər. De ki, onda insanlar üçün fayda da var, ziyan da. Hələ şərab və qumar haram edilməmişdən əvvəl o zaman ki, onlara izin verilmişdir. Hər, iki, hər ikisindən istifadə etsinlər. Hələ onda Allah subhanət hələ deyir ki, onlarda ziyan da var, günah da var, xeyir də var. Lakin günahı xeyrindən çoxdur. Sonra isə Allah Taala şərabı tamamilə haram buyurdu. Qumarı tamamilə haram buyurdu. İndi deyin görün. Siqaretin nəyində fayda var? Şərabda isə olmasa Allah subhanətə alə deyirdi ki, fayda var, az da olsa, amma ziyanı ondan çoxdur. Məsələn, spirtli maddədən tibb sahəsində istifadə edirlər. Bu faydadır. Amma siqaretdən hansı sahədə istifadə edirlər? Məgər iynə vurduqda tütünlə o yeri sür sirirlər ki, iynə vursunlar, təmiz olsun o yer ya küldən nə üçünsə istifadə edirlər. Heç bir faydası yoxdur. Heç bir faydası yoxdur. Beşinci, ən şiddətli ayə İsra surəti 26-27-ci ayədir. Allah subhanət hələ əvvəlcə tövsiyə edir, buyurur, deyir ki, وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ yaxınlarının, yəni qohum əqrabanın, miskinlərin, yoxsulların, müsafirlərin imdadına çat, onlara yardım et, malından Allah yolunda onlar üçün xərclə. Ayənin sonunda isə istisna edir. Və lə tubəzzir təbzirən. Lakin malını əbəs yerə xərcləmə. Bax gör necə yaxşı işlərdə, hətta yaxşı işlərdə Allah Taala israf etməyə qadağan edir. O ki qalsın siqaret çəkməyə sərf olunan pula. Yaxşı işlərdə və həmin şəxsləri, hətta yaxşı işlərdə israf edən şəxsləri məzəmmət edərək görün növbəti ayədə nə deyir? Deyir ki, innəl mübəzzirinə kənu ixvanəş şeyatın. Həqiqətən, malını əbəs yerə sağa sola xərcləyənlər şeytanların qardaşlarıdır. İstəyirsinizsə şeytanın, iblisin qardaşı olasınız. Əbəs yerə xərcləyin. Onda şeytan sizinlə qardaş olacaq. Həmçinin Qasiyə surəsi 6-7-ci ayə. Bu ayələr yalnız məfhumla Yəni, məna baxımından siqaretin haram olmağına dəlildir. Allah Taala cəhənnəm əhlinin yeməyi barəsində xəbər verir, deyir ki, Ləysə ləhum tayamun illə min qari. Zəri adlı bir yeməkdir. Cəhənnəmdə onların yeməyi ancaq bundan olacaq. Bundan başqa bir şey olmayacaq. Və o yeməyin hansı keyfiyyətə malik olduğunu görün necə izah edir. Deyir ki, Lə yusmin və lə yuğni min cu. O yeyəni nə kökəldər, nə də aclıqdan qurtarar. Siqaret məyər kimisə kökəldib, kimisə aclıqdan qurtarıb, suzluğunu yatırır, xeyr. Bu da dəlildir ki, pis şeylərdən çəkinmək vacibdir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir neçə hədisini misal çəkmək olar. İmam Əhməd rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Lə darara və lə durar. Zərər vermək olmaz. Zərərə qarşı zərər də, yəni cavab vermək, zərərə qarşı zərərlə cavab vermək olmaz. Sən siqaret çəkərkən ətrafındakılara zərər verirsən onları zəhərləyirsən. Başqa bir hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, israf etməyi. İsraf etməyi bizə qadağan edir. İnsana məntiqlə başa salsan desən ki, bax görürsən bu iki Məmmədi, yandırıram. Mən bundan zövq alıram, həzz alıram yandırmaqdan. Deyəcək bunun başı xarabdır. Adam da pulu, Azərbaycanın pulunu Hümənmədi yandırarmı? Dövlətə, halqa xəyanətdir bu. Hümənmədi yandırır. Bəs adam da o iki Məmmədi yandırmaqdan əlavə hələ öz canını da yandırarmı? Deməli, bunun başı qarabdırsa, bəs onda o iki Məmmədi verib, pulunu da, canını da yandıran necə? Onun halı necədir? Yəqin ki, o da onun kvadratıdır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v bu da Səhih Buxari Müslimdədir hədis. Deyir ki, ümmətimin hamısı bağışlanacaq. Ancaq açıq aydın günah işlədənlərdən başqa. Sözsüz ki, bura müşriklər, kafirlər, münafiqlər daxil deyil. Çünki onlar ümmətdən sayılmır. Yəni, müsəlmanlardan sayılanların hamısı bağışlanılacaq, açıq aydın günah edənlərdən başqa. Açıq aydın günah edənlər iki mənadadır. Açıq aydın dində günah edənlər, bidət edənlər, müftədilər, onlar ta tövbə edib, bidətlərindən əl çəkdiyini açıq aydın bəyan etməyincə bağışlanmayacaqlar. Və bir də günah işlərdə açıq aydın o günahı edənlər. Görürsən, məscidin yanında dayanıb, Hətta məhsilin içində, ərazisində dayanıb siqaret çəkir. Həyası yoxdur bu adamın. Həyası olsaydı, heç olmasa Allahdan utanırdı. Həyası yoxdur ki, dayanıb orada siqaret çəkir. Başqa bir hədisdə də, bu da səhih Buxarədədir hədis. Peyğəmbər s.ə.v deyir, kim Allaha və axirət gününə inanırsa, qonşusuna əziyyət verməsin. Qonşu da iki məfhumdadır. Qapı qonşu, yaxud həmişə sənin yanında olan qonşu, işdə səninlə bir yerdə, yanında işləyən, bu da qonşu sayılır. Fikirləşin, nə üçün ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağandır? Təyyarədə qadağandır və s. Siqaret çəkənlər üçün yer ayrılır yer ayrılmağın doğru olub yalan olması, haqq və ya batil olması bizi maraqlandırmır. Özləri bilər. Amma nə üçün onlar bu yeri ayırıblar? İctimai yerlərdə siqaret çəkməyənlərə zərər verməsinlər deyə. Görürsünüz? Hətta onlar da başa düşür ki, o yerlərdə siqaret çəkmək siqaret çəkməyənlərə zərər verir, ziyandır. Ona görə bunu qadağan edirlər. Sonra bu çox şiddətli hədisdir. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, qul, hər bir bəndə qiyamət günü dörd şey barəsində soruşulmayınca Allahın hüzurundan getməyəcək. O dörd şeydən də biri malı barəsində soruşulacaq. Haradan qazandın? Necə qazandın? və hara, necə sərf etdi. Bu barədə hər birimiz soruşulacaq. Və bu hədis həmişə məni sevindirir. Bu hədis onu göstərir ki, kasıblar varlılardan 50 min il öncə cənnətə daxil olacaqlar. Başqa hədis bunu təsdiqləyir. 50 min il öncə kasıblar gələcək cənnətin qapısına deyəcəklər, onlara deyəcəklər, cənnətdə olan mələklər deyəcək, nə tez sorğu-sual olundunuz? Artıq sorğu-sualınız bitdi, Deyirlər, nəyimiz var idi ki, nəyə görə sorğu-sual olunur? Elhamdülillah. Amma bu demək deyil ki, biz varlı müsəlmanlardan olmayaq. Əksinə Allahdan var dövlət istəyin, amma istədikdə onu özünüzün xeyri üçün istəyin. Təsəvvür edin ki, ayda 100 dollar qazanan var, prima çəkir. Yaxşı ki, 100 dollar qazanır. 1000 dollar qazansaydı, mal bura çəkərdi. Və daha çox məsuliyyəti biraz da artıq olardı. Yaxşı ki, 100 dollar qazanır. O demək deyil ki, yaxşı ki, prima çəkir. Yəni, belə başa düşmüyor. Sonra, Peyğəmbər s.ə.v yəni səhiyyə hədistə deyir ki, Mə əskərə kəsiruhu fəqaliluhu haram. O şey ki, onun çoxu səni meyxoş edir, azı da haramdır. Təzə-təzə siqaret çəkən şəxs bunu yaxşı bilir. Təzə-təzə siqaret çəkən şəxs bir-iki siqaret çəkəndən sonra meyxoş olur. Bu onu göstərir ki, azı insanı meyxoş edən, çoxu da haramdır. Amma o kimsə ki desə, mən siqaret çəkirəm, heç məni meyxoş etmir. Ona deyə bilərsən ki, elə narkomanlar var ki, bir kub, iki kub onu meyxoş etmir. <laughs> Ona 5-6 kub, 10 kub bəs edir. Səninlə mənimlə neysə ölçülmür. O maddənin özü ilə müqayisə edilir. Və nəhayət, əgər sizə deyilsə ki, bu şübhəli məsələdir. Yəni, bu barədə nə haram, nə halallığına bir şey varid olmayıb. Elə bir hədis yoxdur ki, orada deyilsin ki, siqaret haramdır. Deyilən, yaxşı, razıyam. Qoy şübhəli şeylərdən olsun. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, halal da bəyan edilib, haram da bəyan edilib. Bunların arasında şübhəli şeylər var. Kim o şüphelilerden tekinerse canını ve malını korumuş olar. Dinini korumuş olar. Kim o şüphelilere dalarsa harama düşmüş olar. Ne de ki, koyun otaran soban, koyunları patşahın qoruğunun kenarında oturur, otarır, yavaş-yavaş o koyunlar qoruğa düşür ve patşah onları, onu cezalandırır. Eləcə də Allah Subhanahu taalanın qoruğu var. O haramlar qoruqdur. Yavaş-yavaş gəlib o haramlara düşəcəksən, aləmlərin padşahı səni cəzalandıracaq. Allah Subhanahu taala səni cəzalandıracaq. Bu hədisdə keçən dərs bu hədisdən sonrakı ayədə Allah yolunda mallarınızdan xərcləyin ifadəsini bir neçə ayə ilə izah etdim. Bir neçə hədislə qeyd etdim, lakin bu dərs Bəqərə surəsi 261-ci ayədən 268-ci ayəyə qədər olan ayələri sizə izah etmək istəyirəm. Allah subhanətə alə bu ayələrdə Allah yolunda malını xərcləyənlərin və heç bir minnət qoymayan heç bir əziyyət verməyənləri minnət qoyan, əziyyət verənlərdən fərqləndirir. Allah subhanət hələ deyir ki, Allah yolunda mallarını xərcləyənlərin məsəli sümbül dənəsinə bənzəyir ki, bir sümbül dənəsi 7 sümbül bitirir və hər sümbülün üstündə 100 ədəd sümbül olur. Yəni bir əməl başqa hədisdə gəlib ki, 10 savaba qədər, ondan 700 savaba qədər və sonsuz savaba qədər sənə savab gətirir. Fikir verin, bir əməl, görün nə qədər Allah Taala onu artırır, istədiyi qədər. Allahın lütfü də genişdir, elmi də, rəhməti də. Və Allah hər şeyi bilir. Sonra deyir, o kəslər ki, Allah yolunda müəllimallarını xərcləyir və heç kəsə buna görə minnət qoymur, əziyyət vermir ki, yadındadır sənə filan şey vermişəm, filan xeyrxahlıq etmişəm və s. minnət qoymur, əziyyət vermir, onların mükafatı özlərinin Rəbbi yanındadır. Onlar nə bu dünyada bir qorxu, qəm-qüssə görərlər, nə də axirətdə kədərlənməzlər. Və həmçinin gözəl söz, xoş söz, xoş kəlimə, kimisə bağışlamaq, o əziyyət ki, ondan sonra minnət qoyursan, e, o sədəqə ki, ondan sonra minnət qoyursan və əziyyət verirsən, qat-qat ondan xeyirlidir. Əziyyət verməklə, minnət qoymaqla verdiyin sədəqədən qat-qat xeyirlidir adi xoş kəlimə. Təsəvvür edin kimlərsə saatlarla yaxşılıq edir, sonra o əməlini minnət etməklə, əziyyət verməklə pus edir. Amma sən müsəlman qardaşının üzünə gülməklə, ona xoş söz deməklə az bir müddətdə o şəxsdən daha çox savab qazanırsan. Sonra Allah Taala iman gətirənləri iman gətirənləri çəkindirir. Deyir ki, ey iman gətirənlər, sədəqələrinizi, verdiyiniz sədəqələri minnət etməklə, əziyyət verməklə puç etməyin. O kəs kimi olmayın ki, insanlara üçün yaxşılığı yalnız riyakarlıqla edir. Allaha və axirət gününə inanmır. Yaxşılıq edir ki, kimsə desin, yaxşı adamdır. Gör, necə səxavətli adamdır. O kimsə kimi olmayın. Onun məsəli hamar qayanın məsəlinə bənzəyir. Hamar qaya, o qaya ki, onun üzərində bir az torpaq olur. Yağış yağıl, yağıb o torpağı yuyub aparır və üzərində heç nə qalmır. Həmçinin həmin şəxsin yaxşılıq edir, minnət etməklə, əziyyət verməklə yaxşılığını puç edir. Qazandığı savabı puç edir. O kəslər ki, Allah yolunda malını xərcləyir, Allahın razılığını qazanmaq üçün bunu edir, onların məsəli bağa bənziyir. O bağ ki, bir hündür təpə üzərindədir və ona Yağış düşdükdə, heysan yağışı düşdükdə qat-qat, iki qat məhsul bar verir. Amma yağış düşməsə, sadəcə şeh, yəni az-az yağan yağış da ona kifayət edir. O yağışla da bar verir, məhsul verir. Və bu da möminin əməlinə bənzəyir ki, mömin az da əməl etsə Allah xatirinə, Allahın razılığını qazanmaq üçün. Çox da etsə, Allah subhanətə alə onun əməlini puç etmir. Sonra Allah taala deyir, sizlərdən kimsə istəyərmi ki, onun bir bağı olsun, o bağ çoxlu bar versin. O zaman artıq həmin şəxs qocalsın. Yanında da ona ehtiyacı olan o bağa ehtiyacı olan körpə uşaqları olsun. Hər ikisinin, həm o körpə uşaqların, həm də o şəxsin o bağa ehtiyacı olsun. Bu zaman şiddətli, odlu bir qasırğa gəlib o bağı məhv etsin. Məhv etdikdən sonra ona heç nə qalmasın. Sizlərdən kimsə istəyərmi belə bir bəlaya düşər olsun? ömrü boyu əziyyət çəkib iş görürsən və sənin qazandığını bir anda Allah sənin əlindən alır, puç edir. Bu sənə necə təsir edər? Bəzilərinə bu çox pis təsir edir. Ürək xəstəliyinə tutulur, infak keçirir, hətta ölür. İllər boyu yığdığı bir anda əlindən çıxdı. Təəssüflər olsun ki, azdılar əlindən. Bu buna təsir edir. Bəs nə üçün biz möminlər illər boyu qazandığımız savabı itirməyimizə təəssüflənməyik? İllər boyu namaz qıl, oruç tut, ölənə yaxın şirk et, əməlin batil olsun. Bütün əməllərin batil olsun və müşrik kimi həyatdan keçəsən. Allah bizi ondan qorusun. Allah bizi müsəlman olaraq sanımıza alsın. Sonra Allah Subhanahu taala əmr edir, deyir ki: Gözəl halal şeylərdən Allah yolunda xərcləyin. Qazandığınız gözəl halal şeylərdən Allah yolunda xərcləyin. Həmçinin əldə etdiyiniz, torpaqdan əldə etdiyiniz məhsullardan, bardan Allah yolunda xərcləyin. Və o şeylər ki, sizin özünüzə onu verilsə, siz onu gözünüzü yumub götürərsiniz. Başqalarına verməyin. Yəni kiməsə bir şey verdikdə fikirləş ki, sənə o şeyi versələr götürərsənmi? Nə üçün sən özünə qıymadığını, özünə rəva bilmədiyini müsəlman qardaşına rəva bilməlisən? Və bilin ki, sizin etdiyiniz əməllərə Allahın ehtiyacı yoxdur. Yenə bilin ki, şeytan sizi pis əməllər etməyə, iyriyənc murdar əməllər etməyə çağırır və sizi kasıblıqla, aclıqla, qıtlıqla qorxudur. Bundan qorxmayın. Allah subhanahu teala sizi bağışlanmağa, rəhmətinə, mərhəmətinə çağırır. Allaha tələf can atın. Allahın mərhəmətinə, lütfünə nail olmağa can atın. Həmçinin bu hədisdən e, ayədən nəticə çıxarmaq olar ki, müsəlman paxıl olmamalıdır. Özünü sevən, xudpəsənd, yəni eqaist olmamalıdır. Bu barədə iki gözəl misradan ibarət Xəqaninin şeiri var. Birində deyir ki, xütbəsən də olmasan, xalq səni sevər, təvazökar olan daim yüksələr. Baxın, eqayist olma ki, xalq səni sevsin. Onun bunun malında gözün olmasın. Təkdə özünü sevmə, təkdə özündən arxayın, özündən razı olma ki, səndən varlısı, səndən ağıllısı, səndən qüvvətlisi yoxdur. Nə qədər ağıllı, varlı, qüvvətli olsan da, Allahdan qüvvətli, Allahdan daha bilikli, Allahdan daha varlı ola bilməzsən. Təkəbbür edən, təkəbbürə layiq olan, adı mütəkəbbir olan ancaq və ancaq Allah Taaladır. Təkəbbürlü bizə yaraşmaz və təkəbbürlü olan şəxs cənnətə daxil olmaz. Qəlbində zərrə qədər təkəbbür olan şəxs cənnətə daxil olmayacaq. <clears throat> Sonraki fəsildə Buxari rəhiməhullah bir hədis gətirir. Bu hədis və əxlaqla əlaqəlidir. Müsəlman öz evində özünü necə aparmalıdır? Peyğəmbər s.ə.v evində evin işlərini özü görərdi. İmkan olanda sahabələr ona kömək edərdi. Və Rasulullah s.ə.v sahabələrə deyir ki, ey insanlar, ümumi şəkildə deyir, mənzillərinizi islah edin. Bu təkcə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin nəsiyyəti deyil. Müsəlmanın mənzili, yaşadığı yer tərtəmiz olmalıdır. Çünki təmizlik imanın yarısıdır. Səhih hədisdə varid olub, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Ət-tuhuru şətrul iman. Təmizlik imanın yarısıdır. Və baxın, ayədə Bəqərə surəsində Allah subhanətə alə deyir, Və ahidnə ilə İbrahimə və İsmailə ən tahira beytiyə littaifine vəl atifinə və rükə sücud. Biz İbrahimə və İsmailə buyurduq ki, mənim evimi, yəni Allahın evini təmizləsinlər. Kimlər üçün? Tavaf edənlər üçün, etikaf edənlər üçün, yəni məsciddə qalıb ibadət edənlər üçün və rüku edənlər üçün, yəni namaz qılanlar üçün məscidi təmizləsinlər. Sənin də mənzilin təmiz olmalıdır ki, təmiz yerdə namaz qılasan. Murdar yerdə namaz qılmaq olmaz. Növbəti fəsildə Buxari rahimehullah bir gözəl hədis gətirir. Bu hədis qiyamətin əlamətlərindəndir. Peyğəmbər sallallahu deyir ki, qiyamət o zaman qopacaq ki, insanlar hündür binalar tikəcək. Hal-hazırda görür insanlar hündür binalar tikir. Bu qiyamətin əlamətlərindəndir. Lakin bu demək deyil ki, hündür binalar tikmək olmaz. Əksinə, hündür binalar insanların yaşayışı üçün rahatlıq gətirir, ona görə də o binaları tikmək caizdir. Sadəcə olaraq bu qiyamətin əlamətidir. Peyğəmbər s.ə.v bu barədə 14 əsr bundan qabaq xəbər verib, o zaman ki, hündür binalar yox idi, xəbər verib və bu da həqiqət olub. Eləcə də elə bir xəbər verib ki, bu da özü özlüyündə Peyğəmbər s.ə.v-in Peyğəmbərliyinə dəlildir. Rasulullah s.ə.v deyir ki, qiyamət günü Məsih-i Dəccəl gələcək, Mədinəyə çata-çatda bir dağın başına qalxıb deyəcək, odur Məhəmmədin ağ qəsri. Odur Məhəmmədin ağ qəsri. Baxsanız Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin məscidinə görəcəksiniz ki, elə ağ qəsrə bənzəyir. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v-in Peyğəmbərliyinə dəlil olan sübutlardan biridir. Sonraki hədistə müsəlmanın özünə ölüm diləməməyinin müsəlman əxlaqından olmasına aiddir. Müsəlman kimsə nə qədər əzab əziyyətə düçar olsa da və bu müsəlman üçün labüddür. Əgər o həqiqi müsəlmandırsa, həqiqi mömindirsə, peyğəmbərlərə oxşamağa çalışırsa, onların başına gələn müsibətlərdən az da olsa, həmin möminin başına gələcək. Bu müsibətlərə səbr etməli, və heç vaxt özünə ölüm diləməməlidir. Sahabələrdən biri Xabbəb ibn Ərad radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə ölüm diləməyi qadağan etdi. Lakin başqa bir hədisdə bunun daha geniş açıqlaması gəlib. Bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sizlərdən heç biriniz ölüm diləməsin. Əgər kimsə ölüm diləmək məcburiyyəti qarşısında qalarsa, onda qoy belə dua etsin. Desin ki, Allahümmə əhini mə kənətil həyətu xayran li və təvəffəni mə kənətil vəfətu xayran li. Allahım, nə qədər ki, yaşamağım mənə xeyirlidir, məni yaşat. Nə zaman ki, ölümüm mənim üçün xeyirli olacaq, məni öldür. Subhanallah. Bu cür dua etsən, sünnəyə müvafiq dua etmiş olarsan. Və başqa bir duada da Peyğəmbər s.ə.v bizə öyrədib, deyir ki, Allahümme əslih lənə dininə ləzi huvə isməkə əmrinə. Allahım bizə, bizim təmizə çıxaran, bizi təmizə çıxaran, bizi təmizləyən o dinimizi islah et. Dinin özü özlüyündə islah edilib, biz dində islah olunaq. Sən bunu tələb etdi Allahdan. Elə zənn etmə ki, müsəlmansan, möminsən, artıq müsəlman əxlaqına maliksən. Xeyr, ömrü boyu gərək sən müsəlman əxlaqlarına riayət edəsən. Peyğəmbər s.ə.v-in yolunu tutasan, şeytan səni ölənə qədər o yoldan döndərməyə çalışacaq. Əmin ola bilərsən. Elə bilirsən ki, səndən nə çəkəcək? Xeyr ölənə qədər səndən əl çəkməyəcək. Həmçinin və aslih lənə dünyanın ləti fiyyə məaşuna və yaşadığımız dünyanı, həyatımızı islah et, gözəlləşdir. Və aslih lənə əxirətənə ləti fiyyə məaduna və qayadacağımız qayıdacağımız ahirətimizi islah et. وَجَلِ الْحَيَاةَ زِيَةً لَنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ Həyatı bizim üçün, hər bir xeyir üçün artıq, yəni artır. وَالْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍ Ölümü də hər bir şərdən bizi uzaqlaşdırmaq üçün bizə rahatlıq olsun deyə nəsib et. Ölümü yalnız o zaman bizə nəsib et. İndi isə sizə çox gözəl, ibrətli bir hadisəni danışmaq istəyirəm. Bu hadisə bizim qardaşların birinin zövcəsinin başına gəlib. Bu hadisə sizə böyük ibrətlər verəcək, imanınızı artıracaq. Qardaş danışır ki, deyir ki, onun uşağı dünyaya gəldikdən sonra zövcəsinin halı həddindən artıq çox pisləşdi. Ölümə doğru. Bir neçə günün ərzində əlləri, ayaqları şişdi. Artıq həkimlər onun hökmünü vermişdi. Hətta bəziləri qardaşa dedi ki, get qəbirini qaz. 100 faizli bu adam öləcək. Bunu heç kəs qurtara bilməz. Baş cərrah o qadına baxıb dedi ki, artıq öləcək. Lakin yenə də üzərində cərrahiyyə əməliyyatı aparar, bəlkə sağaldı. Sağalmağı da möcüzə ola bilər. Qardaş deyir, yoldaşı ona narkoz verilərkən yuxuya gedənə qədər Lə iləhə illallah dedi. Ki, artıq ola bilsin ki, ayılmasın, ölsün, müsəlman kimi ölsün. Başının üstündə dayanan həkimlər buna şahid olub yuxuya gedənə qədər La ilahe illallahı deyir. Qardaş isə yan otaqda cərrahiyyə əməliyyatı qurtarana qədər Allaha dua edir. Necə dua edir? Allahım, ancaq sən ona kömək edə bilərsən. Başqa heç kəs. Yalnız və yalnız sənin əlindədir onun həyatı. Onu həyata qaytar. Sənsən istədiyini həyata qaytaran, istədiyinin də canını al. Və cərrahi əməliyyatından sonra qadın şəfa tapıb. Sağalıb. Allah onu sağaldı. Və hətta həkim etiraf edib ki, bunu mən sağaltmadım onun sağalması möcüzə oldu. Yəni Allah sağalsın. Və bəzi həkimlər isə qadına və qadının həyat yoldaşına məsləhət edir ki, həkimə şükür edin. O sizi sağaltdı. Əlhəmdülillah, hər ikisi mümin, və, mümin qardaş və bacımız möminə yaraşan cavab verir. Deyirlər, biz ona ancaq təşəkkür edə bilərik. Allaha isə yalnız Allaha şükr edirik. Çünki Allahın əlindədir bizim həyatımız və ölümümüz. Belə hadisələr çox olur. Belə ibrətli hadisələr çox olur. Lakin o an Allah insana kömək etdikdə artıq həmin an insanın yadından heç bir zaman çıxmır. Eləcə də bu an, indi danışdığımı, danışdığım o ibrətli hadisə sizin yadınızdan heç zaman çıxmayacaq. Və ən azı siz o vəziyyətə düşdükdə ancaq və ancaq Allahdan istəyəcəksiniz. Allahdır hər şeyə qadir olan. Sonrakı fəsildə müminin zahirdən gözəl olması barədədir. Bu da möminin əxlaqına təsir edir. Bu da möminin əxlaqındandır. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, xoşbəxtlik dörd şeydədir. Geniş ev, rahat minik, əməli salih qonşu və mömin əməli salih, həyat yoldaşı. Dörd şeyin olsa, geniş evin, rahat miniyin, əməli salih qonşun və zövcən, gözəl həyat yoldaşın, mömin həyat yoldaşın. Sən həyatda xoşbəxtlik tapacaqsan. Allah bizə bu şeylərin dördünü də nəsib etsin. Sonraki fəsildə mülayimlik barəsində hədislər gətirir. Və mülayimlik də müminin ən lazımi əxlaqi dəyərlərindəndir. Mömində bu əxlaqi dəyər olmazsa, müsəlman da olsa, nə qədər ibadət etsə də, nə qədər oruç tutsa da, bu ona fayda versə də az fayda verəcək. Bəlkə də heç fayda vermədi. Bəlkə də cəhənnəmə vasil etdi onu. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlib deyirlər, filan qadın namaz qılır, oruç tutur, gecələri qiyamüleydə keçirir, gecə namazı qılır. Lakin qonşusuna əziyyət verir. Deyir ki, o qadın cəhənnəmlikdir. Qonşusuna əziyyət verdiyinə görə cəhənnəmə düşəcək. Subhanallah. Eləcə də biz heç kəsə əziyyət verməməliyik. Əksinə mülayim davranmalıyıq. Baxın, bu hədisi dəfələrlə demişəm. Peyğəmbər s.ə.v-in yanına kitab əhlindən bir dəstə gəlir və ona salam əvəzinə əssəmu aleyk deyir. Əssəlam əvəzinə əssəmu aleyk deyir. Yəni, ölüm olsun sənə. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, və özünüzə də e, nə istəyirsiniz, nə arzulayırsınız bizim üçün, biz müsəlmanlar üçün? Özünüzə olsun. Artıq heç nə demir. Lakin yanında olan həyat yoldaşı, möminlərin anası, ən elmli qadın, imanlı qadın dözmür. Deyir, ölüm olsun sizə də. Əzab olsun sizə. Sizin üstünə, üzərinizə Allahdan lənət olsun. Sizə bəla gəlsin. Ey, mömin, e, ey meymun və donuzların qardaşları. Allah onların əvvəlki nəsillərindən bəzilərini meymuna və donuza çevirir. Lakin Peyğəmbər s.ə.v ona qadağan edir. Deyir ki, mən bunun üçün göndərilməmişəm. Mən kimisə təhqir etmək üçün göndərilməmişəm. Mən rəhmət olaraq göndərilmişəm. Rəhmət, biz müsəlmanlar rəhimli olmalıyıq. Bacardığımız qədər rəhimli. Bir hədisin içərisində Peyğəmbər s.ə.v beş yerdə rəhmət sözünü istifadə edir və bizə rəhimli olmağı tövsiyə edir. Deyir, Ər-Rahimunə yərhəmuhumur rəhmən irhəmu mən fil ard yərhəmukum mən fil səmə Rəhm edənlərə rəhman olan rəhm edər. Yerdəkilərə rəhm edin ki, göydəki də sizə rəhm etsin. Görürsünüz? Biz rəhimli, mülayim olmalıyıq. Qəzəblənməyin də öz yeri var. Görürsən ki, rəhimli olursan, qəzəblənirsən, yersiz edirsənsə onu, olursan xavaric. Yersiz yerə qəzəblənib, nəticədə də kimisə öldürüb, kimisə girov götürüb, haranısa parçalanlar, xavaric olur. Amma yerində qəzəblənsəydi, sələf, yəni keçmiş nəsil Peyğəmbər s.ə.v və onun davamçılarından olardılar. Sələf sözü sizi təəccübləndirməsin. Sələf sözü yeni bir termin deyil. İbn Teymiyyənin, Abdülvahabın və s. gətirdiyi termin deyil. Onlar bizim üçün örnək deyil, bizim üçün örnək Peyğəmbər s.ə.v-dir. Peyğəmbər s.ə.v hədis gəlib ondan, Səhi Buxarədə. Fatimə radiyallahu anh çağırır, və onun qulağına neysə pıçıldayır. O da əvvəl gülür. Sonra yenə neysə pıçıldayır, ağlayır. Ona deyir ki, artıq mən vəfat edirəm. Yəni, az qalıb. Rəbbimin yanına gedəcəyəm. Mənimlə ilk, mənə ilk qovuşan şəxs sən olacaqsan. Bir xəbərə sevinir, digərinə isə kədərlənir. Lakin bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v bir ifadə işlədir. Fatimə radiyallahu anhə deyir ki, Fəni'məs sələfu ənə ləki. Mən sənin üçün necə gözəl sələfəm. Peyğəmbər s.ə.v hər birimiz üçün sələfdir. Və biz həmin o sələfin yolundayıq. Deməli, biz də sələfik. Sonra müəllif mülayimlik barəsində başqa bir hədis gətirir. Və bu hədisdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mülayimlik hər hansı bir əməldə olarsa, onu gözəlləşdirər, hansı bir əməldə gedərsə, onu alçaldar. Onu dedikdə əməli qəst etmir. Əməl nə alçalmır, nə yüksəlmir. Amil alçalır və yüksəlir. Yəni, əməli edən kimsə ya alçalır, sərtliyi ilə, radikallığı ilə və s. ilə ya da ucalır, həm Allah dərgahında, həm də insanların gözündə öz mülayimliyi ilə. Lakin fikir verin, subhanallah, necə Şeyx Albani rahimahullah deyir, mülayimlərin atası Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hərdən elə qəzəblənərdi ki, gözləri qızarar, üzünün qiyafəsi dəyişərdi. Biz də onun kimi, onun qəzəbləndiyi yerdə qəzəblənəriksə, bizdən həm Allah həm də insanlar razı qalar. Yerində qəzəblənmək lazımdır. Hər dəfə qəzəblənib özündən çıxsan, kimsə mənə nə isə dedi, qəzəblənib onun cavabını verin. İntiqam alın, torbasını düşün və s. Qardaş, müsəlmana yaraşmır bu. Müsəlman Allah xatirinə sevməli, Allah xatirinə də qəzəblənməlidir. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, paxıl olmaqdan çəkinin. Sizdən əvvəlkiləri onların paxıllıqları, bir-birinə həsəd aparmaqları məhv etdi. O səviyyəyə, o dərəcəyə gətirib çatdırdı ki, bir-birlərinin qanını axıtdılar. Qohumluq əlaqələrini kəsdilər və bir-birlərinə zülm etdilər. Allah bizi qorusun, bizim xalqı qorusun, bizim xalq mehriban olsun. Bir-birinə paxıllıq edib, bir-birinin qanını tökməsin. Kimisə hardasa bir mal gətirib, biraz artıq pul qazanır. Onu öldürüm ki, məndən artıq qazanmasın. Belə paxıllıq, belə həsəd aparmaq olmaz. Və s. paxıllıqlardan Allah bizim xalqı uzaq etsin. Onları mehriban etsin. Uqba ibn Amir el-Cühəni radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v ona bir gün dedi, istəyirsən sənə cənnət əhlinin, dünyada və axirətdə xoşbəxt olanların əxlaqı barəsində xəbər verim? Dedim ki, bəli, ya Rasulullah, de. Rasulullah s.ə.v deyir, səninlə əlaqələrini, kəsənlə əlaqələrini qur, xüsusən də qohumlarla. Səndən malını əsirgəyənə malını əsirgəmə. Və sənə zülm edəni bağışla. Bəli, biz bağışlamağı da bacarırıq. Əlaqələr qurmağı da bacarırıq. Malımızdan da heç kəsə əsirgəmirik. Baxmırıq ki, bu bizim mənə neysə pislik edib, onu öz malımdan verməyim. Ona görə ki, mənə pislik edib, qurban kəsmişəm, o əhdən ona vermək olmaz, çünki o mənim düşmənimdir. Və s. Hətta zülm edənləri də biz bağışlayarıq. Zülm edənlər üçün biz Allahdan hidayət diləyirik. Və onlar həyasızdırlarsa, zülm etməyində davam edirlərsə, öz haqqımızı Allahdan istəyirik. Xəvariclər kimi üsyan etmirik. Üsyan etmək Nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, nə sahabələrə, nə də onların ardıcıllarına yaraşmayıb və onlar da üsyan etməyiblər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədə müşriklərə qarşı üsyan etmədi. Məkkədən getdi. Sonra kişi kimi vuruşdu. Cihad, müqəddəs müharibə. Hansısa mənafiyi qorumaq üçün nəyəsə görə yox pula və s. görə yox. O müqəddəs müharibə ki, hal-hazırda onun heç iyisi yer üzündə heç yerdə yoxdur. Sahabələr, İbn Umar, İbn Abbas və s. elmli sahabələr həccədə qarşı çıxmadı. Çünki onlar bilirdi ki, həccəd də həccədə qarşı çıxanlar da yalnız xilafət uğrunda vuruşur. Allah razılığını qazanmaq üçün yox. Həmçinin Malik ibn Ənəs xəlifə onu qollarına qollarına döydürtdü. Qollarını qatalı namaz qıla bilmirdi. Amma cəmaatı qızışdırıb xəlifəyə qarşı çıxartmadı. Malik İmamul Hicrətin İmamul Hicrə Mədinənin imamı adlanır. Əhməd ibn Həmbəl İmam əhl-i sünnə və cəma hesab olunur. Nə qədər ona əzab əziyyət verdilər, zülm etdilər, zülm. Lakin görün, deyir, əgər bilsəydim bir duam qəbul olacaq, onu da xəlifə üçün edərdim. Və dua heç etmədi. Milyonlarla insan onu dinləyir. Ona tabi idi. O milyonlarla insanı xəlifəyə qarşı qaldırmadı. Bu da əhl-i sünnə və cəmanın, sələfin yolu. Və nəhayət ən nümunəvi insanlardan biri İbn Teymiyyə rəhməhullah bəlkə də onun qədər onun səviyyəsində borzakon olmayıb. Yəni onun qədər sürməyə, zindana düşən. Dəfələrlə onu zindana saldılar. Bir dəfə də olsun xəlifəyə qarşı üsyan qaldırmadı. Amma Manqollara qarşı vuruşdu. Bu onu göstərir ki, onun vuruşmağa, cihad etməyə qüdrəti var idi. Amma bilirdi ki, minlə cihad etmək lazımdır. Budur sələf və onların yolu, bizim nümunə. Peyğəmbər s.ə.v və onun ardıcıları. Mm-hmm. <clears throat> Sonrakı fəsildə yenə mülayimlik barəsində hədis gətirir və bu hədisdə də bizi mülayim olmağa çağırır, xüsusən də öz nəfsimizə uymamağı və bu barədə çox gözəl Ömər bin Abdüləziz Rahiməhullahın çox gözəl sözü var. Deyir ki, kim nəfsinin istəklərindən nəfsinin, şəhvətinin istəyindən canını qurtarsa, qəzəbini boğsa və tamahkarlıqdan əl çəksə, nizat tapmış olar. Nizat tapmış olar. Bu göstərir ki, biz dünyaya bağlı yox, ondan istifadə etməliyik. Dünyadan bacardığın qədər istifadə et. Bəyək dedim, gözəl hər birinizin miniyi olsun, geniş evi olsun, həyat yoldaşı və s. ən gözəl geyiminiz olsun. Amma ona bağlı olmayasınız. Biz dünyadan istifadə etməliyik. İstifadə etmək xatirinə yaşamamalıyıq. Diqqətlə fikir verin. Dünyadan istifadə etməliyik. İstifadə etmək naminə, xatirinə yaşamamalıyıq. Çünki bunlar fani şeylərdir. Daim, əbədi olan, sürəkli nemətlər isə Allah dərgahında olan nemətlərdir. Cənnət nemətləridir. Həmçinin öz nəfsinə istəyinə uyub, özünü hamıdan üstün hesab etmə. Onlar əgər bədbəxtdirlərsə, özləri heç nə ola ola Daha əvvəl insanları, daha ağıllı insanları heç nə sayanlar isə daha bədbəxtdirlər. Yenə Xəqaninin gözəl iki misradan ibarət beytini sizə deyim, yadınızda saxlayın. Xəqani Allah rəhmət etsin ona deyir ki, adam var ki, bilməz nədir qanacaq, fazil insanlara lağ edər ancaq. Özü bilmir, qanacaq nə olan şeydir. Ancaq fəzilətli, ağıllı adamlara, yaxşı insanlara lağ edir. Bədbəxt, ən bədbəxt olanlar deyil, onlardır. Baxın, müasir bir misal çəkim sizə. Müasir alimlərdən bütün dünya etiraf edir ki, ən qüvvətli alimlər, İslam alimləri Albani, Binbaz da İbn Hüseymin olub. Müasir alimlər. Lakin təəssüf ki, bəziləri hələ alim olmağa çatmasına çox olanlar, alimciklər Onların barəsində subhanallah deyirlər ki, onlar heyz alimləridir. Ondan başqa başları bir şeydən çıxmır. Özünə bəlkə də heyz barəsində sual versən, çaşıb qalar. Təhqir edir. O alimlər ki, onlar dediyi söz Quran və sünnə və sahabələrin dediyindən kənara çıxmır. O alimlər ki, biz onların zatına yox, dediyinə baxırıq. Haqqı onlardan haqqı dediyinə görə qəbul edirik. Onlardır deyə qəbul etmirik. Sonra həmsinin Yenə qayıdır mülayimliyin əksinə, zülm işgəncəyə və deyir ki, müsəlmanlar gərək zülm etməsin. Bilsinlər, bilsinlər ki, məzlumun duası qəbul olur. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, üç növ dua qəbul olan duadır. Məzlumun duası müsafirin duası və valideynin övlad üçün etdiyi dua. Lakin başqa bir hədis gəlib ki, məzlum ilə Allahın arasında heç bir pərdə yoxdur. Bu onu göstərir ki, bu üç növ duanın içərisində ən tez qəbul olan məzlumun duasıdır. Məzlum şəxslər olub ki, dərhal duası qəbul edib. Məzlum şəxslər olub ki, deyib, Allah məni filan kəslə qarşı-qarşıya gətirmə onunla rastlaşmayın, o şəxs ölür. Dəhşət, təsəvvür edirsiniz, ona görə heç kəsə zülm etməyin ki, o məzlum sizin əleyhinizə dua etməsin. Qaldı ki, həsəd aparanın, paxılın, öz həsədindən, paxıllığından dua etməsinə. İnşallah o dualar qəbul olunmur. Çünki kimsə doğru yoldadırsa, o doğru yola, o doğru yolda olana həsəd aparıb, onun əleyhinə dua etmək ki, Allah ona lənət etsin, Allah onu məhv etsin, Allah onun dilini kəssin və s. bu cür sözlər ona layiq deyilsə, yenidən ona qayıdır. Lakin biz bunu adi qəbul etməliyik. Və biz bilməliyik ki, hər birimizin qəlbində həsəd var. Heç kəs deməsin ki, mən ideal müsəlmanam. Elə olsaydı sən Peyğəmbər olardın. Hər birimizin qəlbində həsəd var. İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, hər bir insanın, Peyğəmbərlər istisna olmaqla, hər bir insanın qəlbində həsəd var. Lakin, Ali Cənab əxlaqlı müsəlman onu gizlədir, qoymur çıxsın. Büruzda vermir onu. Əksinə onu boğur. Amma əxlaqsız, alçaq, fatih onu üzə çıxarır. Dilinə gətirir. Allah subhanətə alə bizi birincilərdən etsin. Sonra Peyğəmbər s.ə.v yenə deyir ki, zülm etməkdən çəkinin. Zülm qiyamətin zülmətidir. Qiyamət günü sizi zülmətə salacaq. Və paxıllıq etməyin, həsəd aparmayın. Həqiqətən paxıllıq, həsəd sizlərdən əvvəlkiləri məhv etdi. Bayaqki hədisdir. O dərəcəyə gətirib çıxartdı ki, bir-birinin qanını axıtdılar və haram olan şeyləri halal saydılar. Təsəvvür edin ki, sənə gəlib deyirlər, içki içə bilərəm, siqaret çəkə bilərəm, zina edə bilərəm, baxırsan onun geyiminə, gəldiyi maşına, qolundakı saada, əlindəki üzüyə, sonra deyirsən, eybi yox, sənə olar. Necə yəni sənə olar? Allahın qanunları, Peyğəmbərinin qanunları bir qism üçün caizdir, digəri üçün yox. Yoxsa kasıblar üçündür bu, varlılar üçün yox. Sən Allahın da Peyğəmbərinin sözünü necə var elə çatdır. De ki, şəriətdə bu belədir. Amma heç kəs səni məcbur etmir ki, bunu belə edəsən. Baxın, soruşurlar, oğrunun əli kəsilməlidirmi? Deyirsən, bəli. Quran ayəsi var. Kəsilməlidir bir şeydir. Gedin tutun oğrunun əlini kəsin, başqa şeydir. Əgər sual versələr ki, oğrunu tutsaq əlini kəsək, deməlisən ki, haramdır. Fikir ver, subhanallah. Allah tala deyir, kəs. Mən deyirəm, haramdır. Buna mənim əsasım var. Allah subhanətə alə deyir ki, Allaha, Peyğəmbərinə və ixtiyar sahiblərinə itaat edin. İxtiyar sahiblərinin əmrinə görə əl kəsmək olmaz. Və biz də itaət etməliyik. Deməli, əli kəssək, Allahın ayəsinə müxalif olacaq. Deməli, biz nə deməliyik? Biz deməliyik ki, şəriətdə oğrun əli kəsilir. Amma bu yerdə oğrun əli kəsilməməlidir. Bu bizə aid deyil. Həmçinin başqa hökmlərdir. Bu belədir deyirsən. Demirsən ki, get bunu belə et. Və əgər sən mömin kimi Allahın rizasını qazanmaq üçün, insanları düzgün istiqamətləndirmək üçün haqqı desən, sənin başına heç bir müsibət gəlməyəcək. Arxain ol. Yox, haqqı zorla insanlara yer etmək istəsən, sənə həm Allah tərəfindən, həm də insanlar tərəfindən müsibətlər gələcək. Nə üçün? Ona görə ki, Allah subhanətə alə peyğəmbərləri müjdələyəci, müjdələyici və qorxudan kimsələr kimi göndərdi. Onlar cənnətlə müjdələyir, cəhənnəmlə insanları qorxudurdu. Kimisə tutub məcburən nəyisə elətdirmirdi. Beləcə də biz zina edən cavanlara deyirik ki, səni cəhənnəm əzabı gözləyir. Qorx, Allahdan qorx. Onu tutub, xüsusən də məscidin yanında şirküt etmirik. Bəzi qardaşlar bunu edir, Allah onlara hidayət versin. Əvvəla qadına heç Peyğəmbər s.ə.v əl qaldırmayıb. Qadın gəlib onun üzünə söyüb. Deyib ki, nə oldu? Sənin şeytanın səni tərk etdi. Allaha qəst edir. Bir müddət ayə nazil olmur. Əbu Ləhəbin arvadı gəlir, deyir ki, nə oldu şeytanın səni tərk etdi? Söyür, təhkir edir. Peyğəmbər s.ə.v qadına əl qaldırmır sən indi bir balaca, bəlkə də ona baxanda özün də hayıl-mayıl olursan. Ona əl qaldırırsan. Ən azı o müsəlmandır. Hələ kafir müşrik olduğunu sübut etməmsən. İkincisi, döyüş meydanı deyil ki, əl qaldırasan. Üçüncüsü, sənə qarşı döyüşənlərdən deyil. Dördüncüsü, Peyğəmbər s.ə.v döyüşdə qadınları, kişiləri, uşaqları əziyyət verməkdən bizi çəkindirib. Əminəmanlıq olan bir yerdə sən ona necə əl qaldırırsan? Allah sənə hidayət versin. Allah bizim hamımıza hidayət versin. İnşallah gələn dərs mövzunu davam edərik. Gələn dərs çox gözəl iki alimin əxlaqı barəsində olacaq. Uzun hədisdir. Bu iki alim insanları istiqamətləndirmək üçün hansı üslubdan istifadə edir? Görəcəksiniz ki, necə gözəl üslubla insanlara dəvət edirlər. Bir-birinin eybini açmamaq şərti ilə, bir-birini günahlandırmamaq şərti ilə. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu an la ilaha illə entə əstəğfiruka və etûbu ileyk. Hörmətli dinləyicilər, Xütbələrin elektron variantını www.azirislam.com saytından əldə edə bilərsiniz.